Merci beaucoup à tous ceux qui s'investissent dans cette charte. J'appelle tous les... Komunikazio euh, eguna zuen, Barbara Pompilik asteazkain Suntan biarritzen goizeko behatziak aintzin portuko itxasontzi tipi lana deskubritzera joan zen lehenik, itxasoan biltzen dituen ondarkinak ikusteko ondotik, aurrekin pedagogia lana egiten duen Water Family elkartearen ezagutza Egindu. Puisque un enfant sensibilisé, c'est cet adulte informé ça, c'est fondamental. Eta hezkuntza ministroari mezua pasaraztea ere eskatu diote elkartekoek ekologia eskola programan sartua izan dadin. Dans ce ministère, ils comprennent l'importance en fait de cette matière qui doit devenir une matière. Vous pouvez compter sur moi pour passer le message à Jean-Michel euh, Blanquer. Maider Arostegi, Vincent Bru eta Frederik Espainiak et edota Hervé Jonathan suprefetarekin batera ondartza handira horbildu gira herriko langileak egiten duten ondarkinen bilketa aurkezteko et le sable part par en dessous. Traktorea piztu eta ondagaren filtratze lana erakutsi diote frantses ministroari. Zafraider fundazioneko ekondutik plastikoaren erabilpenaren apaltze beharra azpimagatu diote, zakuekin egin zen bezala adibidez, esku botila batzu eskaini aintzin. Ondotik, neonikotinoiden baimentze erabakia komentatu du, erle hiltzaile insektizidioa kontrolatua izango zela azpimagatuz, eta biarritzeko bisita bukatu du, hausapesak aurkeztu estik Sagar, Sagar Jus biologikoa edanez, egoeraren ironia ikusi gabe agian, erlerik gabe chagarrik ez. Vous imaginez pour moi qui a fait voter la loi, à quel point... Irudikatzen duzue, euh, nik euh, bultzatutako lege bosketa delarik hartzen ari den erabakia ze zaila izaiten den. Legea azta horreinik bozkatua izan, adinaiz, hori saiestuko duen beste edozein proposamenei. Maliruski sukre sail bat atxiki nahi badugu frantzian, ez dugu manera iraunkorean lan egiten ahal denbora laburuntan. Euh, Ereite lanak, sei hilabeteren buruan egingo dira. Sei hilabeteren buruan ez badugu atera biderik, ba ez ez ere iten bai, alko, beraz ez da gehiago sukre izanen, sukre ekoizpenak geldituko baitira. Landare zorri horren aurka aterabideak behar dira. Neonikotinoidorik ez baliatzeko aterabideak agertzen hasten dira, baina denbora behar duten aterabideak dira. Xaminduta, Chaminduta, dolu dut, inertziaren ondorioz, ez dela neuri argirik izan 2006an nik bultzatutako legea aplikatzeko. Eta baita ikerketarik egin, alternatibarik landu, mugoaren aurrean gira.